Просто тепер усі знають про це. Всі знають, всі знають. Ніхто не знає, як нам з Раймоном житиметься на світі, де білих нацьковують на чорних, чорних на білих. А моя тітка досі думає, що в Африці живуть людожери. Я так хочу, щоб не було війни, і діти мої дожили до старості. Я вам зараз казатиму урочисті слова Полін. Але доки є на світі моя країна, ви і ваші діти гарантовані від багатьох несправедливостей світу. Вам житиметься спокійніше. В Москві ви точніше збагнете мої слова. Не знаю, що вам пише звідти чоловік, але мої слова ви збагнете, і вам стане легше. Кельмер нахилився до нас, притримуючи рукою серветку, і запитав, чи не потрібно ще чогось. Два пива. Я посміхнувся і повторив. Два пива та рахунок для ВА. Піаніст перебирав клавіші, підкрадаючись до мелодії неквапно, але впевнено, як підкрадається кіт до пташиної зграї. Цей піаніст умів таки грати і мав добрі нерви, бо розсипати музику для потилиць, похилених над тарілками і склянками, міг би далеко не кожен, тим більше таку музику. Задумливо пролунав негучний акорд, і цього разу вже голосніше прогримів той самий голос. Зіграй, Сашо, як ти Росію продавав. Поляков сидів на своєму стільці, гордо озираючи ресторан, і те, що на нього звернули увагу, лише додало йому певності. Саша заграв. Я згадав, що на афіші при вході так написано Саша, а не Олександр. Саша Дмитрієвич. Піаніст грав Рахманінова. Мені важко назвати з пам'яті музику більш російську, ніж той прилюд, і водночас більш недоречно саме в цім залі, де пили пиво від Гіннеса і думали про що завгодно, лиш не про весняний струмок у відігрітому лісі. Поляков плакав. Тепер це можна бачити дуже чітко, бо він просто таки ридав, по-дитячому розмазуючи руками сльози. Недопита склянка, що стояла перед ним, поточилася і впала на підлогу, розсипалася на блискучі скалочки. Гарне кришталеве скло, воно завжди так товчеться вщент події в залі відбувалися паралельно, зовсім незалежно одна від одної. Грав Дмитрієвич, лежав обличчям на мокрій скатертині, колишній саратовець і відставний співробітник BBC Поляков. Від стіни відокремлювався метр дотель у чорному, величний, як принц Уельський. Наш кельнер ставив на стіл пиво, поводячись нарешті, як належить гарним офіціантам та глухонімим. Він не повертав голову і не дивився нікуди, лише на дві склянки, наче там вміщено сенс всього його існування. Поставив, відійшов. Симфонічні мандрівники зосереджено жували. Уже під пилі вони порозстібали піджаки і не поправляли збитих краваток, що вив'язані метеликами мандрували по їхніх спітнілих шиях наче збиралися полетіти. Я не питиму більше, сказала Полін, не хочу. Вона крутила склянку між долонями, йому хотіла втерти її денцем в поверхню столу. Я вже п'яна і не можу більше нічого пити, повторила вона. Проте взяла свою склянку і повільно, малесенькими ковточками випила її всю поставила на стіл і заплющилася.